Zato mi trebamo zaista provjeravati i nije džaba Allah Želešanu jednog od ashaba nazvao da je griješni zato što je pogrešno zaključio. Ako nije krokodilske suze za neke, upali auto pa dođi, možda ćeš ti biti u pravu da se ubijediš da je neko zalutao, onda imaš obavez da ga pozivaš. ويتمم الأديان اللي سابقينا أرسلها ربي بالهداية Živimo sa, slobodno da kažemo, dobrim dijelom hajvanskim narodom. Nagledao sam se razni vrsta čuka. Mislim da nema ni jedne sorte da nisam vidio na putu. Ne možeš sa insanom naći zajedničku, alo. Ne možeš naći sa svojim sinom zajedničku. Ne možeš sa svojom ženom, kako s čukom naći zajedničku. Ali to je, to je kultura. من كملها ربي بكل زين وعطاه من كل الصفات الحسينة هو كامل كملها ربي بكل زين وعطاه من كل الصفات الحسينة Moj hađija u Švicarskoj, vidim ja nešto se on otima s nekom babom, baba njega nije razumila. Hoće on da ponese babi teret. Pričao ja ono kako je Muhammed Ali Salam, sallallahu alaihi vseleme, u tijeku velike propagande ponio teret jednoj starici. I ona mu rekla, sine, ne znam ti ja plaho ništa kazat, ali ima jedan čovjek u nek pazka se. Zove se Muhammed. Pa kaže, Nero, ja sam Muhammed. Kaže, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pade sva propaganda. I sad ta, ta ona je mislila da je hađija lopo, da očima od taj teret, jer on ne zna njoj objasniti. I sad on je njoj ponio, ide sa njom. Nera ima, koliko 90? 90 okrugli godina, ali ide ona kupuje sebi namjenski. Nikoga ona nema. I na kraju hoće ona da dadne hađi na ona se je gubila živa, jadna. Ko je taj čovjek došao, ne zna li priča taj jezik, hoće da joj pomogne. Možeš mi šta je njoj sve kroz glavu proletilo. je ne mere pomoći, sve kad znači naučila pači jezik, opet on ne mere noske, nema čime.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 Poznat je meni ovaj member i ovo ovdje, ovaj mesiđi. I poznata su mi mnoga braća. I to je posebna čast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede ovaj put Islama do sudnjega dana. Ja sam mislio da sam došao na vrijeme da govorim o jednoj temi, ali nije ona večeras predmet naših druženja. Mislio sam da govorim o smrti, ali pošto sam zakasnio, a i vi ste da vas nagradi puno čekali, saburali, nego ću, eto, nekakvim kratkim crtama da vam prenesem neka svoja zapažanja i utiske prilikom da kažem ovoga davetskog povoda koga smo eto Allahom dozvolom ovaj evo nas i ovdje sama u Beču ove lijepe noći zaista draga moja braćo čovjek u putu kao kaže Selef el bereketu fi harake Daričet je u pokretanju, u pokretima i zato čovjek koji god se kriječi, on vidi razne daričete. Ono što zaključujemo na ovoj turneji i na ovome zijaratu naše braći jeste zaista da inša Allah uz Allahu pomoć možda nećemo dugo živjeti, a gledat ćemo svojim očima kako skupine iz ovih naroda s kojima danas živimo ovdje u zapadnoj Europi jedhulune fi dinillahi <laughs> Kako ulaze u Allahu vjeru u skupinu. Evo vam jedan primjer. Znači u Italiji smo provjerili i sami se uvjerili da nema ni jednog sela, a da da nema. Tako mi Allah. Dokaz tome, eto možete da naći, neka su će stavila na internet bili smo sa našom braćom Romima u jednom selu ovamo prema, znači, ovaj, Milanu, baš pravo selo, štala zadnja, hangar nekakav i tu je mesđin. I tu nam je došlo na predavanje 100 do 150 naše braći Roma koji su nas zaista ostavili bez teksta. I oni kažu u toj sjevernoj Italiji da su oni nabrojali šest stotina mesečina. Ali zna da je Italija jel tako, je stopalo dole prema Siciliji i tako dalje. Znači, ovo je dokaz, a mi znamo riječi poslanika, ali salatu wasalam, da će Rim, znači, pasti tekbirima. I u drugim mjestima ima puno hajra. Neku noć sjedimo u Malmeu sa koji se zove Ibrahim. Ima 23 godine. Priča jednu sto puta bolje arapski jezik od mene. Znači čovjek koji je sada na magistratu na jednom univerzitetu u Londonu, mali gradić pored Malmea. <coughs> čovjek koji ima 23 godine koji, za koga braća kažu, koja se dobro znaju sa njim, da mu je nepoznato da je i ikad žensko, da se žensko približio. Znači iz ove evropske nacije. Čovjek koji je, i tu da su stijeli, pokuo jedna narama knjiga na bosanskom, pa hoće da čita ovjeri i na, i na bosanskom. Da ne govorimo skroz gore su Hama do djeda mraza stigli. Onoga djeda mraza što kaže živi na sjevernom polu i da mu se ne zalede i njegovi paketići svetog Nikole, u po osla tri džamije sa munaretima u nekakvim, da kažemo, dva, tri kilometra. U Malmeu imaš jedan, dio grada, znači gdje živi oko 40.000 muslimana. Znači, radnje drže muslimani, žene pokrivene. Čak smo ušli u su Arapi drže Ovaj moj kamerman jadnik od te drago se snimi kako pokrivena žena radi za kasom, on se prepali jadnici. A i mi nismo bili svjesni da to ne ide tako. Zaista se, znači, polako slažemo ik. Kako je rekao poslanik, ali salatu wassalam, ovo poslanstvo će biti koliko Allah hoće i nestaće a zatim će doći period Hulefaj Rašidina i bit će koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći dinastije i bit će koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći silnici, tiranini, eno vidimo sav Misr, nećemo kazati Egipat, jer oni su tamo manjina, nego sav Misr je u ovo doba na nogama. Znači, ljulja se stolica onoga mu bareka I oni kad mu pjevaju, ona braća naša tamo kažu Ja Mubarek, ja Bekara, tako nešto spominju. Sa Šarenkom ga spajaju nešto. Znači, dolazi vrijeme tih silnika i tiranina i bit će koliko Allah hoće i nestaće. I mi vidimo da polako i oni moraju dva metra ispod bez geometra. Ili moraju te obe dolaziti. A nakon toga dolazi ponovo, dolazi znači hilafet ala nehđin nubuva, na principima poslanstva. I vidimo gdje god hodamo da ljudi, normalno još uvijek pojedinci, vraćaju se tom izvornom islamu. I tačno vidiš, evo usput odavde do, od, od, od Salzburga, pita mene brat, moj mehaga vozač, ova braća u Salzburgu, našta šta te liči? Allahan ko mehlevi ljudi. Došli smo u jedan džema da klanjamo akšam vidimo neka upala. Imam, ovo mu se sve ovdje zapalo od neke muke. Hoće brat da ga zagrli i kaže, ne grlimo se. Kaže, brat, imao sam sabura, to je ovaj naš hađija, imao sam sabura usput i nama, i nama ga je davalo da ga nagrabi, ali kada je već je pot hod ostalo. Znači, imaju ljudi koji još imaju određene upave i ne mogu da, da ih prikriju. A imaju ljudi koji vidiš baš prirodni, možda je samo ostalo još ne znaš sporazum sa njim. Drugim jezikom priča, ovo su, braćo, da kažemo, radosne vijesti. Ali, mi moramo sve postaviti jedno pitanje. Jer, je ovo meblagu na Je ovo naš, da kažemo, vrhunac? Šta mi radimo? Ovo sve što smo mi obavili, Znači, kada pogledamo samo jedno u ajde Buharije, ne smijemo nigdje pričati da su da su hodali i nešto se kobajagi vozali. Ako je Imam il Buhari išao da provjeri samo neki rivaje tamo, nekog raviju koji je, znači, u to doba stotinama kilometara ili u hiljadama, samo da provjeri njegovo stanje. Šta onda trebaju danas kazati muslimani koje mora i onaj navigator da im kaže smanj tu brzinu radale pred sebe. Pa onda se ne ubježivamo, jel nije, jel nije i vidimo neka nas uslika, <laughs> neka ne uslika. Znači šta bi trebali onda muslimani danas koji imaju ove ovakve mogućnosti? Šta bi oni trebali da urade za Allahu Tebareke wa ta'ala pa zbog toga, draga moja braćo, nemoj da budemo obmanjeni. Ovaj din, ova vjera traži džuhic i traži žrtvu. Prije svega traži iskrenost i spravnost, a onda traži zalaganje. I zbog toga, iako se još radi o malim skupinama i o malim, znači, džematima, ako budu iskreni i ispravni, pomoći je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, budimo pravedni prema našem gospodaru. Budimo pravedni prema poslaniku, ali salatu salam, Budimo pravedni prema prioritetima koje je postavio Allah i njegov poslanik. I u tom pravcu se moramo, znači, usmjeriti. Gdje god dođemo, hvala Allahu, nismo bili gladni i žedni. Ali, uglavnom, čujemo iste probleme. Reci kaže, braći, neka češće dođu u mešći. A onda kad čitaš u pismenoj formi, uglavnom je problematika u porodci, žena hoće neka svoja prava zato što je znači medijski izmanipulisana. Čovjek hoće nekako da nađi opravdanje za svoje stanje. Djeca koja se ovdje rađaju i <clears throat> u ovom okruženju žive sve više ovaj postaju zaista problem broj jedan i problema ili problemi za problemima. Pa zbog toga, draga moja braću, kada bi kazali da imamo pravo ostaviti ove narode koji su oko nas, po strani. Znači, samo da kažemo da sačuvamo sebe, svoje porodce, svoju djecu, svoje familije, da ne zapadnemo ne do Allah ove epidemije grija u kojima se nalazimo, valja nam danonoćno ištihaditi šta i koji potez u datom momentu potegnuti. Pa zbog toga, draga moja braćo, nema nam drugi nego se ozbiljnije probuditi. Ne dozvoliti, vidjeli ste u pogled Donjaluka, rijetko se da dešava da prespaš na Tu može kad prepraviš u godini, jednom, ja ni jednom. Jel tako? Kaže, navikao sam ustaje bez sahata. I znaš šta te tamo čeka. I nije lako, što kaže jedan brat, ja kad dođem kus posla, imam problem. Umjesto da ženi kažem lijepo riječ kada neka kaže, kako si brate? Zaboravi terminologiju jadnika, ja hoću da se nasmijem, da budem ono vedra lica, ali ne mogu. Jer ja kada 14 sahata moram raditi, da bi moja žena mogla biti gospođa u kući. I onda ona uvijek nešto zrca ima neka nova veš mašina sa 12 kila. Ej, svaki ima, samo još ona nema. Svi imaju plazmu, šta se sad čeka? I jesam se da kažem, braće, nagledao ti plazmi sad u ovome putovanju. Od zida do zida. I kažu, nije ovo mebnogul ima sad nešto kao još sve Vidiš, misliš, kad čovjek krene prema te da će te da će te zagrabi, da će te ubiti. pištolj u tebe, ti već vidiš na sebi krv. I to se debelo plati. Ovaj. Zato kažem, <laughs> draga moja braćo, mi moramo, znači, dati li kulli haqqin haqqa, svakom njegovo pravo. A na ovome zapadu mi moramo ići definitivno <clears throat> u dva pravca. Živimo sa, slobodno da kažemo, dobrim dijelom hajvanskim narodom. Nagledao sam se razni vrsta čuka. Mislim da nema ni jedne sorte da nisam vidio na putu. Ne možeš sa insanom naći zajedničku, halo. Ne možeš naći sa svojim sinom zajedničku. Ne možeš sa svojom ženom, kako s čukom naći zajedničku. Ali to je to je kultura. Zbog toga mi moramo shvatiti, a to će ići teško, da u ovakvom nemoralnom društvu odgojiti tog ne šveda, nego Balkanca, Sanđakliju, Krajišnika, Zoranca, odgojiti ga da on ne dirne ono što Allah zabranio, dok mu ne bude to dozvoljeno, neće biti lako. Neće biti lako. Jer ovdje posljedica tog nemoralnog stanja se odražava. Neki dan mi u krv udarla od muke na, na nos. Prilazi mi brat i kaže imam ti nešto ispričat, teslo se tako i tako. Čovjek je na a žena ostala pored interneta. I udaje se gospođa sa troje djeci. Pokrivena. Još mu nabila računa 500 eura. A kontaktira s jednom sestrom i kaže, znaš li seko da nam je bila u tekmi odsuo. Čafir je bila sve odreda. Ona se brine za brata Bilala i krokodilske suze lije. Ali to je posljedica i odraz grijeha u kojima živimo, drago moje braćo. Pa zbog toga mi se moramo ovdje, ono isto ko znači, ako je neko bio u nekakvim onim prije vojskama, pa kada su velike pomrčine, vojnik se uhvati za vojnika, i ako jedan padne, ostalima je svi, najteže onome je prvo. Ali moraju se držati jedni za druge da se ne pogube. E tako i mi u ovim sredinama, zato što mi hoćemo da budemo moralni i normalni, moramo zaista poseban akcenat obratiti kako se odgojiti u ovakvom nenormalnom društvu i biti normalan, biti stidan, da imam taj konstantno raste, da ne opada, da imamo znači velike ambicije, da smo mutefa ili optimisti veliki, da nisu ono pokisli i samo kontamo da je kraj svijeta i da je pat ili mat pozicija, to će jedino ići ako se ozbiljno pozabavimo. Znači sa samo odgojem, tom vertikalom, da svaki vakat koga imamo u svom životu posvetimo znači generalnoj analizi svog duhovnog stanja, da analiziramo svaki segment i da zatežemo karike kako kaže Allah tabareke wa ta'ala kad aflaha men zakaha wa kad haba men desaha jer će uspjeti onaj koji je konstantno čisti. Ja imam kaput i već sam primijetio na njemu 5-6 pleka. Pa rekao dođem kući. Jer nisi u prilici da ga sada održavaš. Ako ga čovjek ne bude održavao, tako ima. Ne možeš ga ogađati. Kaže, jedan talijan je primio islam, vidio jedan ambijent ili prizor, kiša pada, svi ljudi bježe u po strehu bježe na, na, na, na benzinskoj pumpi, a jedan čovjek stoji i kisne. Pa sam, kaže, rekao u sebi, onaj čovjek ili je ekstra budala pa ne razumije šta treba uraditi, ili je ekstra pametan. Nešto sa njim, nešto sa njim nije u redu, pa da ga pričekam da vidim šta je sa njim. Pa kad je ovaj predao selam, prišao mu, kaže, šta si ti sad radio? Kaže, ja sam pričao sa Bogom. Pa dobro kaže, živ bio i s mogao Bogom pričati kad dođeš kući. Kiša pada. Kaže, a šta da ja umrem na tom putu? Šta da ja dokuće preselim i ne obavim razgovor sa svojim gospodarem? Pa je ova rečenica šta da ja zakasnim jer da ne stignem do kuće, da mi se nešto desi, je bila dovoljna što je primisla. A drugi je čitao knjigu i našao kako muslimanka ne vara svoga muža naživio se jadnih svega i svačega u životu i odmah primio islam. Odmah primio islam. I zbog toga, draga moja braću, <clears throat> ako može taj naš brat Ibrahim, koji kažu živi u jednom podrumu, u jako, znači, nezavidnim uslovima, i zadnje pare daje za knjigu, E, vidi ja ona dželabija na njemu, volila bi se ona promijeniti. Ali on je magistar budući, ali on ne gleda plavo Kao što je bio adet Jarapa, kažu govorili Sarapi, mi smo narod koji ne gleda šta će pojesti i obući. Nego mi gledamo, znači, kakvu viziju nosimo. I zato, draga moja braćo, ja vama ovo govorim, a među vama sjede ljudi koji to bolje znaju i kazati, i dijelom pokazati, ali mi te skir, da se posjetimo nema nam druge nego se odgajati. Kada kažemo odgoj, onda moramo, kao što danas kazao na hudbi, namaz uspostaviti. Ne obaviti namaz, nego uspostaviti. Zato mi čujemo kad u jezi učimo kaje, kad kameti sala, kad kameti uspostavlja se namaz. U namaz u kome će biti svi ruknovi, svi vađibi, svi suneni, u kojima će biti hušu, krušenost, namaz u kome će se uživati, plakat. I taj će onda namaz biti produkt. Kao kaže Kur'an inna salata tenha an fahšaju on munkar. Jer namaz odraća od griješenja i od razrata Taj će namaz biti pomagač i sta'inu bi sabri salat. On će biti pomagač čovjeku da ustraje na ome putu. Pa zbog toga moramo, znači, shvatiti, ako su selepi putovali hiljade kilometara pješice i ashabi došli iz Medine da obave umru, pijehe i opet hervala, opet trčanje prva tri kruga. Mi bi danas rekli, pa daj, osam dana trebamo u hotele i niko nikuda. Samo spavat, jesti, masaže nekakve i onda da vidimo možemo sve vape spojiti da to nekako napravimo digitalnu umru kao što danas rade i hađeve na brzinu i puno turista, a malo, a malo hađija u zaista u pravom smislu riječi. Pa zbog toga ne smijemo se igrati sa namazom i namazom u džematu. Što bi poslanik kada sam išao pa kuće ljudima koji nisu došli na sabah, a on poslan kao milost i svjetovima. Pa zbog toga, znači, povesti svoju čelja na namaz. Imaju se, pava Allahu, ta sredstva. Iz garaže do podruma, do neke druge garaže, parkiraj, uđi, uspostavi namaz koji će odgajati, a onda između namaza i zato između namaza boravak u mesečidu ribat na Allahovom putu. Znači nije ovaj, ne zna šta je sad vrednije, sam namaz ili ovo između namaza. Namazi stup dina i ne možeš bez toga. A i ovo iščekivanje, boravak u mesuđidu, odgojne halke, učenje iluma, čišćenje ove svoje duše, ne zna šta je vrednije. A jedno drugo, jeli, <coughs> dopunjava. I u tome, i o tome se može, braćo, puno govoriti. Ali posjećam i sebe i vas da smo mi tu mokostiri. Mi smo tu zaista, znači, škrci. Mi smo tu, poslanik kada sam govori, znači kaže, najteži namazi. Inna asqala salatejni ala al munafiqin, a salatil fajr salatil iša. Najteži namazi munacima. Nije rekao, neće oni tada doći. Nego oni prvo bore se za prvi sat. Jacija, sabah i jacija. A kod nas primijetili smo, evo baš na zapadu, nekako donekle se na jaciju dođe i uglavnom vidimo ljudi kad dolaze u ne znaju koji je svijet. Razumijem ja umor je. Ali, znači čovjek nema opravdanja. U Bosni je nekada davno bila u Mostaru bila kožarska džamija. Znači ljudi shvatili da moraju klanjati u džematu kožari. I zato kožar smrdi. I oni su sebi napravili u sklopu te fabrike i, džamiju. Sad se šveci sa tim kožicom, jel tako? To je jedan veliki biznis. Ti dadneš kožicu, neku sakpi, onda to ide na Vakovsku banku, u posebne namjene i tako dalje. Prije se to sakupljalo, išlo u tu kožu i pravile se znači razne vrste ovaj kože i oblika i imali su svog imama koji radi u kožari. Pa smrde jedni drugima, ali to ne primijete. Ali klanjaju u džematu. Namaz koji jedino objašnjen u Kur'anu je salatul hauf. Namaz u strahu. On se klanja kako? u džematu. Da ne govorimo onda danas o ovakvim okolnostima koje mi imamo rahatluk. Ljeti imamo klimu, zimi imamo ovu, ovaj, ovo grijanje, ugodnost. I zato ja često kažem, braći, osjećajte se u džamiji bolje nego u svojim kućama. Osjećajte se kao da niste šta kotči. To znači osjećajte se bolje. Jer ti sada skotči milion nekih problema bilo. valja se bor za darijski koče šalta sa Valja se, znači, djeca koji jedu i samo skaču pokuću. A ima ovdje termin, da ti moraš, znači, večeri. Moraš ti često da napriši večeru, jel tako? Moraš ovaj podnijeti mi ministru, znači vlade, ne ministar unutrašnjih poslova, kao sve na toku. Ministar vlade moraš podnijeti rapor. Pa znaš ti ovo, pa vidiš kopete koje su letile kroz vrata taj dan. Svaka traži čašu slatke vode. Ali džani kad dođeš, ha, znači osjetiš se kine, smireno. Jest da ne mereš ovaj sjest u kožnjak, a nije kožnjak dobar, znoji se puno toga osjetiš taj rahatluk i na trenutak, znači isključiš se, me kao da se onome svijetu. Pa zato treba bježati u mjesečide. Treba bježati Allahu. I Nižaba Hasan al-Basri kazao, mene moja braća posjećaj na Allaha. I vjerujte mi, ja sam sinoć stao da vazim braći u sauslugu. U mi se, kaže, ko srednje uho. I stvarno me je Ali me ufatilo nešto, imam osjećaj da, da ja ne znam jesam tu ili nisam tu. Tegoba nekakva, teret neka gripa. Ja sad kontam. Kuda iz nekog bureta se javljam ljudima. A kad se završilo predavanje, meni dobro. Da sam bio kod ja bi kuku, jer volimo se i mi a pogotovo ako imamo kome, jel tako? Pa vi smo onda neki žešći bolesnik, pa bi možda onda popio ono što treba i što ne treba, od ti neki lijeku, otrovo se. A ja se svojom braćom sjedio i Evo i ovdje. Gledam ja moj meho jadnik preko 140, 150, pobjednik onaj vremena, ne znamo šta mu je s gumama, hoće on doći do ovdje, Nastra, na, znači nahrani se strahova na kakvi ali dođeš među braću. Ja Bogu sad malo vazu sabaha. Ovo je iz iskustva govorim, sa romima vazio 7 sata taj nisam pregorio. kako? Pogotovo sad sam zagluho, sad ja i ne znam šta pričam. Zato kažem, draga braću, malo je opuštanja, ali zaista, znači, čovjek se u mesđidu osjeća bolje nego kod svoje kuće, jer ga praća njegova vjernici posjećaju na Allaha Đelešanu, a njegovoga čeljad odvraćaju od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Pogotovo u ovome vremenu gdje je materija postala, znači, preokupacija zaista u pravom smislu. I zbog toga ovaj, vidim ja dosta je braće spušlo ovaj sisteme. Radiš, kojemu nisam mu dao da radi. Pa šta radiš? Po kojoj leži? Pa ako već ne radiš, ako si na socijali, ako si šta ja znam, ovaj skužio da Arapi trguju Turci, neće na bauštalu, pa i ti ovdje sačuvaš svoju kišu, nije to zabranjeno, ali iskoristi vrijeme da učiš ovu vjeru i da se odgajaš. Jer, draga moja braćo, samo će kvalitet, zato je ta lut odmah na renge stavio svoj voz. Mi danas kad nam dođe čovjek, odmah ga guramo prvi sa odmah ga smatramo evlijom i onda on kasnije kad ostane bez oba dva krila, kaže šta mu se desilo? Pa možda smo mu i mi pomogli da on nije prošao kroz renge kako treba i zato dolaze beduini i kažu Kaletil arabu amenna. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم dolaze Arapi, Beduini, kaže i mi smo mumini, šta nama fali kao u jednu peklu? I ostali, mi smo hama koji oni. Kur'an odmah reaguje, ne, ne, niste vi mu'mini. Vi ste tek Islam primili. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Jer još potpun iman, iman su deređati. Nije se znači poredao vašim srcima. Ali vi ste u, vi ste u tranziciji sada bujru, niko vam neće spriječiti ako od dobra šta uradite, jel tako? I zbog toga, draga moja braćo, ako su trebale prve generacije, koje su puno prirodnije bile. Mi smo danas prirodni. Neko nešto slaže. Mi odmah povjerujemo, tako? A neko nešto kaže, neki dokazi mi kažemo, jesi ti sigurno što govoriš? Pa u je to, taj ne znam ovaj, kako da kaže, ovaj, ne mogu da se ne slažem, ali, znaš, hajmo malo sad oko toga. Znači, poremećaj prirodnosti kod ljudi. I zato će doći, znači, Iblis, pred samrć svakom čovjeku. Da mu provjeri je li prirodan ili neprirodan. Pa će mu reći, mut je udijen, mut nasranijen, mut Pa zato je Ahmed rekao riječ svom sinu Salihu, on mu više kaže, la ilaha illallah, ovaj kaj neću. Kaže, babu, milion hadisa si prenio, šta se sa tobom dešava? Međutim, on se bori, pa zašto ljudi na kraju uglavnom završe na ružan način illa men rahim Allah wa osim onima kojima se Allah smiluje, a to su pojedinci. Zato što šeitan je stručnjak. Želi da iskoristi taj zadnji moment i tu je propisan tauhid. Da ljudima posjećamo i na tauhid, <clears throat> da ih posjećamo na Allaha subhanahu wa ta'ala, da zapečate svoj život. Slušao sam šeha Halda ovoga što je dobio dvije 15 godina u Saudiji što fino priča da bude u zatvoru i govori o smrti, rekao sam, govorit o smrti. Ali nisam, ovaj, kad sam vidio da ste me čekali toliko dugo, kažu to je tabu tema, o tome se ne smije puno pričati. Ima srčani bolesnika, pa ćemo ovako malo večeras biti optimistični, a prepušćimo to temi i Šeho Ademu i ostalima, da ovaj, ispitaju, znači, ispitivačem imana Kur'ana i Sunneta, kad se sve spomene, ima li rumenila u licu ili je žutilo. Mene kad je zabogao uho tu noć, borio sam se od dva do četiri sa dvijema stvarima. Prvo sam sve postavio pitanje, ako ja sad ogluhnem, kako ću vas ljudima? I broj dva, šta ako ja noćas umrem? Šta ću ja s svojim grijesima? I volio sam se dva sata i bude ova braća ulicu, izgleda malo prošlo mi, ja sam u tom bahutu malo zaspo. Zato da ga braću odgoj, odgoj i odgoj. Nije džaga poslanik da sam rekao za u djecu. Kaže, moru ebnaekom bi salati, hum bi sebi sinin. narijete svoje djeci namaz, je sedmoj godine, šta što naredite, on ništa razumije. Moraš nego ustaje, On ne zna koji je svijet, ustaje, abdesti se, Ladribuhum bil ašeti, udrite u desetoj. Oferlikuhum bil' mabađija. Sad dijete od deset godina. Meni kažu djeca, babo, ugasi bluetooth, ukrašće ti neko kredita sa telefona. Ja ne znam, evo sad mi zvoni telefon, dao, da se posluži, osam ti me u Ne znam ga ugasi nekada. A pogledaj šta djeca radi od deset godina, daj ukras kredit. Znači, znaju sebari petluke na kompjuteru. Jel tako? E, nije džaba poslanik kada je sada to sam rekao i razdvojite ju posteljama. A meni je moj babora metli pričao kad, kad, se, kad su ga prvi put oženili. Kaže, ja sam bio kod ovaca, kod krava. I kažu, zovu me, zove ga babo, njegov sine, hajde kuće, želi smo se. Ja kaj ne znam da bježu od ili bježu kuć. Hoću da umrem od stida. Šta ću ja sad? Kako da se ponašam? A nije to bio neki islamijet tada, vi znate, to je prije neki 70 60 godina. A ja nudim u jednoj zapadnoj zemlji dje, dječaku, nudimo čokoladu. Samo na mene plesno. Kaže, ja to ne jedem. Nije mu neka marka, razumiješ, bila. A kamo li onda ovaj, ove ostale, jeli, jeli stvari? Pa zato od, odgajati, uspostaviti, draga moja braćo, namaz sa svojom djecom. I zato Kur'an izdaje naredbu u kojoj nema ono, znaš, nekakvog ubiljavanja. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ La nes'aluke rizqa, nahnu narzukuke wal aqibatu li takva. Naredi svojoj čeljadi namaz. Nema tu, znaš, la ikrahe ti din. Nema prisle u vjeru, šta ćeš, on neće, šta ću ja sada? Moraš narediti. Ali ti, ako ga zapustiš, pa on, pudneš ga u 17. i 18. godini, pokušao postrojiti, gotovo. To je, znači, nepokorni vojnik. Zato kreni sa njim od mali nogu i ustraju tome. I ne ti samo kaže Allah Đelešanu, mi tebe za napaku. Mi ćemo ti je dati. Uglavnom je razlog, znaš, ja ne mogu ja, ja nemam vremena. Rad se mora, to je farz. Tako ljudi pričaju. I s druge strane, draga moja braćo, horizontala, tako mi Allah, ja sam ubijeđen da ovaj narod čeka. Moj hađija u Švicarskoj, vidim ja nešto se on otima s nekom babom, baba njega nije razumila. Hoće on da ponese babi teret. Pričao ja ono kako je Muhammed Ali Selam, sallallahu alaihi veseleme, u tijeku velike propagande ponio teret jednoj starici. I ona rekla, sine, ne znam ti ja plaho ništa kazat, on ima jedan čovjek u Mek pazga se. Zove se Muhammed. Pa kaže, neve, ja sam Muhammed kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, pade sva propaganda. Ja dođem ovako neka sjela, vidim braća ono, ne mogu da se nasmiju, neko im je ovaj, uh, žao im plaho mene, sjednem sa njima pola sata, je fino. Pa kaže ovaj, pa ti si onaj bila, nije, nisi kao poludio. <laughs> došlo. I sad ta ta švicarka, ona je mislila da je Hadžija lopo, da očima od taj teret, jer on ne zna njoj objasniti. I sad on je njoj ponio, ide sa njom, Nera ima koliko ono, 90? 90, 90 okrugli godina, ali ide ona, kupuje sebi namirnice. Nikoga ona nema. I na kraju hoće ona da dadne hađi na ranču. Ona se izgubila živa, jadna. Ko je taj čovjek došao, ne zna li priča taj jezik, hoće da joj pomogne. Možeš biti šta je njoj sve kroz glavu proletilo. Čuko je ne mere pomoć, sve kad ona, znači, naučila pašći jezik, opet on ne mere noske, nema čime. Njena djeca, pa ona i nema djece, ona ne zna, ona ne zna čija je ona. Kažu u Francuskoj, Francuz, sin mu našao djevojku, se ženi, kaj babo, hajde vidiš, sviđa se tebom, to ne, ne pitaju, ono eto taj neki bio malo, malo prirodan. Doveo i kad je on vidio tu djevojku, prepoznao je da je njegova taj otac. Pa je rekao, sir, nije ona za tebe. Pa ovaj našao drugu, on je opet prepoznao, kaj, nije za tebe. Našao treću, kaj, sine, nije ni ova za tebe. I onda je materi požali se, kaj, majku, ovo ovaj naš otac, on nije baš dobro. Ja kako god nađem djevojku, je da on upozna, da ovo, da ono, on sve kad nije to, kada je za tebe, nije za Kada je sine, šta se zapetljio toliko? Nije on tvoj otac. Šta ti skidaš? Nije on tvoj otac, nemoj se trčavati sati. Eto, to je društvo u kojem je račun, znači, mi živimo. I zbog toga mi moramo sada biti je na Allahu te bareke od Pogotovo, vidi mašallah, Allah, arapski vam dobro ide, niko ništa ne razumije. Dođeš u džemat, bio u jednom mjestu, sto Arapa mašala, ali sani gut, ovaj. Znači, moramo, pošto već znate ove jezike, ti moraš svaki dan, nije sve u priču, pravu ali znači moraš ciljano, ne spontano. Ko što neko ciljano kaže, danas je džuma, ja se znači moram obratiti ljudima, moram se pripremiti za to i moram im udariti temu koja je aktuelna. Ne Efendija u jednoj dolini, a džemat u drugoj, nego da bude aktualna. E tako i ti to moraš svaki dan kazati danas obilazim ili danas ću posebno se znači koncentrati na određenu osobu i govoriti da li dijelom da li riječima, da li lijepim gestovima, da li znači tim amelatima, ovaj, stradnjom kako je Allah zapovidio i njegov poslanik ali salatu wasalam da bi ono što smo na početku kazali gledali svojim očima kako ljudi ulaze u Allahu vjeru u skupinom. Kažu kada je Musa bin Umeir otišao u Medinu kao i poslanika ali salatu wasalam prvi ambasador Islama u Medini nije zanočio da u svakoj kući neko nije islam primio. Pa hajde kažemo da je to bilo 3 km, 2 km, kilometar kvadratni. neke je to bilo, znači, neke je bilo 100 kuća tada u Medijenu. Pa u svakoj kući je preboravio po 5 minuta ili po 5 minuta s nekim govorio. 100 puta 5 koliko je? Znači, je li on mogao, je on, on mogao, znači, logički ikako imati vremena za to? E, ovo nam govori, draga moja braćo, da smo vi svi ambasadori ovoga dina. I nemojte čekati, nije to, znači, obaveza samo nekakvih učenjaka, daija, ljudi od nekakvog znanja. Možda ti i sigurno ti koji živiš ovdje, puno možeš više uraditi nego ja. Zato što si već, zašto Pierre Bogel uspjeva i puno ljudi prima islam? Zato što on zna bit njemačkog društva. Znači, zna šta je kod ti ljudi, znači, šta oni ono što naš narod kaže kuburaju? Šta je im je preokupacija? I navodi im, znači, to njihovo on kad vazi, nema tu nekog vaza u smislu da je to sad neki naučni vaz i ovo ili ono. Ali naučni vazi nije za obične mase. Da navodim jedan primjer, kaže, čovjek i žena, ta javna dava koliko je bitna. <clears throat> Jer se sada muslimani hoće prikazati, čim nas malo ovako vide, neki teroristi, ovakvi, onakvi, pa mi moramo svoju tu, znači, propagandu koja je protiv nas usmjerena, obarati svojim moralnim vrijednostima. Kad čovjek i žena se u parku svađaju. I ljudi se polako, kaže, ovaj, tu približavaju, ili šta onaj tjedan i tamo, i lako je na ženu, što nije našao nekog boksera, što nije, ovo, ali on šuti, a žena, pošto ovo ženske države ovdje, i ženska prava, ona samo melje, melje, melje, on šuti. I onda narod se skupio, sluša jednu drugu stranu, kaže, pa dobro, taj dokaz, evo ljudi ovdje, reci šta sam ti uradio. I onda se ljudi kažu podijele od dva tabora, tako je. Ljudi se podijele dva tabora, no ne bi kao čekaj, čekaj, izgleda ona, ova izašla iz svoje prirode. E, tako i mi. Narod sad priča svašta. Mi moramo, a imamo šta i ponuditi. I zato smo, znači, ovaj, dobili poseban stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo odabran ummet kuntum hajre ummatin uhriđet nas. Zato što smo mi, znači, izašli ljudima. Pomiješali se sa ljudima. To ne znači da smijemo zamirivati na svoji, znači, nabadija i svoji osnova i temelja ostupiti. Ali s druge strane, ako smo mi jaki, imamo šta ponuditi. Ne smije nas, i sikirat ništa. Imamo, znači, gdje se dopunjavamo svakodnevno, a to je pet vakat namaza i taj, znači, ovaj vertikalni dio, ali izlazimo puni baterija i pozivamo taj narod. I zato ćemo, draga moja braću, imati veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ome svijetu će nas Allah uzdići. I to je najbolja vazifa i tu nema, nikad neće biti tu ljudi na birovu. Znači, nikad tu neće biti ljudi koji nećemo im moći naći radno mjesto. Tu treba svi kalibera ljudi. I to je najveća vazifa i najljepša. I Kur'an to posebno ističi. women ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ko to ljepše zna progovoriti osim onoga koji poziva Allah. To je najbolji govor. Tome se govoru znači daje za pravo. Znači da mi budemo ti koji ćemo, znači, krenuti. Evo na Dunjaluku vidjeli ste, čim primijetimo da neki popust, 50%, i ne treba ti neka mašina tamo, vuče se džaba. I vidjeli ste u našim kućama sada, umjesto da musliman sve naprije kakve sečije okolo, da poviš glave gore stavi neke rape da može i pod starinu, i čitave, i filđane, i ovo i ono, on se zatrpa jadnih mora poprije kroz svoj kući izlazi. I malo, malo, pa se udari za onaj sto, pa se udari regal, pa nabije žulj od mašinu, ovu od mašinu, onu. Da bi olakša s te strane, ako hoće to da ima nekakav ambijent. I dalje čovjek se na tom krevetu koji je odignut i tako dalje tim prostirima dvosno umara. Ti možeš lijepo sjetiti se, možeš lijepo ono, mu mutekijen biti da se nasloniš, ne možeš. Pa kaže, zato mi moramo izaći ovome narodu, ovaj narod pozivati svojim, znači, govorom i to je velika vazifa, a evo kaže, kada nam Dunjalu vidimo nešto da je jeftino, kupujemo, iako nam ne treba. A zamislite onda <clears throat> da nam neko kaže, znaš šta, osutra ti je plata za 700 puta veća. vas bilo ljudi rekli, ja to ne mogu podnijeti. Ja, taj rad, radim to mene to, ne bi mogu to podnijeti. Allah nudi više od toga. Kome on, subhanahu wa ta'ala, hoće. I zato kaže poslanik, ali salatu u salam, svojim hadisu ću završiti, kaže ja Ali, leo jehdi Allahu bike ređunan wahida, hajru leke min humrin ni'am. O Alija, da Allah tvojim sebebom samo jednog čovjeka uputi. Bolje ti je od crvenih deva. To su najbolje deve u arabskom svijetu. 99 je za klanje, ova je za jahanje. Ti vidiš auta, jel tako, ovaj, idu putem razna. Međutim, šta je lađe na put? Mercedes, jel tako? Ne faleći im vjere i zakona. Ali Mercedes, sad znam da neko kaže, dobit ćeš nov Mercedes. Ja sam skoro, braću, ljetos iz Novog pazara došao do Podgorice za nešto manje od tri sata s tim novih Mercedes. Jer me objedio ovaj brat što živi u Švedskoj, kaže ne boj se, on se rita nekad. Po pola metra bježi od auta kad mu se auto približi. Ovaj, troši 27 litara benzina. Znači, da bi ga je brat dao hedije, ja bi plakao, znači, ko nikad. Mogao bi ga samo, znači, paliti na dva bajrama, jel? Ali, brat kaže, hoću da ja vozim uz Allahovu pomoć. I, e sad zamisli to Mercedesa, mi bi njemu gradili plin, jel tako ne? se sašu. Ali zamislite da kaže, Paša rijeti, ovo je, znači sam se u švabu malo pripakuje. Sam je malo fino, znaš, evo ti malo pijer pogel, evo ti malo ovaj, evo ti mogu ti ja nešto kazat, živ bio, ti šumrijet, Merkelova i ti ćeš umrijeti, pokaj se, stavi nikam, umri kao svima. I ona kaže, stvarno nisam tako konkretno davo nikada čula. I ne kaže, e Bojro, evo, ključevi, ovo je tvoj, ne 29 litara nego šta, plin, ima neku, šta ja znam, sunčevu energiju ide i tako dalje. Znači, mi bi se ubili sve, bi, znači, ne bi, ma mi bi, svako bi od nas još dovo sto ljudi, ne bi nas više ni pitao niko. Aj, odradi ovo za mene, znači ja Feliciju dovu. On bi to prepredavao, imao bi znači para za sebe, jel tako? Tako vi rado vidite ovu braću do se zapada, jel tako? Ti pogađaš, on radi za tebe. Nije to zabranjeno, ali znači, jer ti si svoj, ovaj, svoje iskustvo ovdje puno platio. Zato kažem, draga moja braćo, mi se zaista moramo angažirati. Pogotovo mi dole i na Balkanu. Mi moramo, znači, znati da Beograd, Zagreb su prepušteni. Taj narod niko ne poziva. Neki sam dan dole u Podgorici imao tribinu i prilazi mi srpkinja koja prima islam. Kaže, Efendija, moram ti pričati, ja sam neke ajete sanjala. Ako živa bila, hajde ti sjedi, da budeš raspoložena, pa to bac na papir. Možda to bude nekome ibret i pouka. I da se mnogi ljudi na taj način, jel tako, ovaj, vrate islamu. Jer razni su vidovi, kažu Francuz uzao Zadinski i upalio Meku. Taravija se. Prvo ljudi tava, hiljade, hiljada ljudi, ništa njemu nije jasno kada je nešto odjednom zagala mi od ozgo i kanec uči. je sve stade, izađe jedan čovjek, okrenuo se ovako prema ljudima, nešto im naredi, kada kakav je ovo tiranin? Znači, ništa radi od ljudi, ne da da ljudi, ono šetaju kako oni hoće. I kaže, okrenuo se i kaže, Allahu ekbar, nije rekao on je najveći, nego je priznao da je Allah najveći, ima dole francuskom, to mu bio u sebe taj njegov islamu. Kad je vidio šta može kako u islamu je red. I e, zato kažem, draga moja Vraću, vi nismo odgovorni. Eto kažete, mi smo na zapadu, a složili se islamski učenjaci da čovjek ne smije na zapadu biti osim pod određenim uvjetima. Pa meni bi donekle, kad bi još naučio vjerske, dozvoljno biti ovdje tako? Ovaj. Znači, ako hoćeš da opravdaš na neki način svoj boravak ovdje, onda budi daje na Allahovom putu. I zato Allah za što suri Yasin kaže وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُ Neki čovjek nema ni imena ni prezimena. Nije nam poznato. Znači, nebitan je taj čovjek. Ali on je došao s kraja grada. Nije on rekao goće, šta mene briga oni daje, oni poslanici i tako dalje. Ja imam svoje posla. Nego je on dotrčao s kraja grada i kaže, ja kao mi, i tebi on mursalin, o narode moj, te svetove poslanike. I tebi umela jeselukom ežavohom muhtedun. Sve ove ljude ne traže oni ni u koperti, ni na kraju mjeseca, ništa od vas ne traži. A upućeni su. Jer danas uglavnom kad te neko zove, znači, znaš na kraju da će to se dobro morat platiti. Jer ovo sad ne smiješ umjeti, nemaš najmanje dobru kravu ili ušteđeni je dvije hiljade, jel tako, ne smiješ umrijeti, jer imaju dažbine. Ne moraš, evo pa kršćana tako, ljudi, uglavnom znači, ovaj, svi odu na onaj svi zaduženi državu, zadužena plaća neku kiriju za ovo malu, znači, kutnicu što se ga spržu na Dunjaluku prije džehennema i zato se mora platiti kirija. Ko što bi dim, zato kaže, čovjek došao, poziva i bio ubijen zbog toga, ali je bio i džennetom nagrađen. I zato, da ga moje braćo, budimo oni koji vode računa o sebi i znajte da je ovo dug put. Vjerujte mi, znači ja često kad pogledam kakve su zablude, znači prvo se čovjek prepadne za sebe. I ovo je samo Zalike fadlu Allahi ju'tihi Ovo je samo Allahova dobrota prema nam. I Allah je daje kome on hoće. Jer ja sam sad sjedio sa koji je bio u rovu tri godine. Muđahid bio na Allahovom putu. Svrdi mu duha iz Da ga ne znam, nikad ga ne bi mogao prepoznati. Šta se sa njim desilo? Kamo sreće da je ovo enadruva hukma lehu, da je ovo pojedinačni slučaj, jel tako? Ali mi vidimo u umetu da su često se zna dešavati da velike ličnosti padnu. I zbog toga ovo je maraton. Toga ako ne budemo konstantno radili na sebi, i molili Allaha subhanahu wa ta'ala i bavili se s onim što Allah voli, da pa će nam Allah Đelešanu dati uputu i ustabiliti nas na ovome putu. Molim Allah te bareke od tada da vas nagradi za ovako zaista jedno lijepo, znači jedan lijep prijatelj. Znamo da smo zakasnili, ali tješte se, ja sam jednom u Danskoj zakasnio dva i pol sata na džumu. I kad sam ušao u džamiju, kad smo ljudi vidjeli, piše im ovdje, poješćemo te, završiš. Ja sad trebam takvim ljudima držati hudbu, ja sam njima održao hudbu, a tu dolaze ovi doktori su dolaze prije, i mene čovjek samo kad sam završio hudbu kaže šta si ti završio? Pa ja se sad izvući. Kaže ja sam završio za muslimana, ako to paši, eno, sve, ako ne paše kaj je dobro. O njemu valjda bilo fino šta ja znam. Zato kaže Allah da sagradi, draga je braću, nama je velika čast da vas vidimo i vi ste nama u stvari vas. Jer mi čovjeka šuti on se ne prazni, tako? A čovjek kad priča uglavnom znači prazni se. Pa se mi kasnije punimo za Allahu pomoć, zato što se sjećamo ti lijepi lica i tog nura. I to nam bude, znači, jačanje naše duhovne energije, da nismo, alhamdulillah, sami i da ova stvar ide i da ova karavana ide i da ne može niko je zaustaviti za Allahu te barake od tada pomoć. Pored toga što zrče telefoni, ne daj mu, drži ga, ometi ga, tako dalje, sad sam naratio kod jednog šehova, da ga samo pitam jednu informaciju. Vjerovao sam 90% da je laž i bila je laž. Rekao sam šeh, je li istina da je to i to? Kaže, tako me Allah Pogledajte koliko su ljudi, koliko danas ljudi lažu, a bucaju se u prsa kako su veliki muslimani. Zato mi trebamo zaista provjeravati i nije džaba Allah Želešanu jednog od ashaba nazvao da je griješnik opasnik zato što je pogrešno zaključio. Ako liješ krokodilske suze za neke, upali auto pa dođi, možda ćeš ti biti u pravu. Da se ubijediš da je neko zalutao, onda imaš obavez da ga pozivaš. Ako ti je, ako ti je, znači, nešto taj ista nanio kakav zulu, tuži ga bilo u kadine, krene proces. Ako hoćeš mu sala, u pomjerenje, pa moraš dati svoj, znači, korak pozitivnog, pozitivan, krenci naprijed, i onda će biti, znači, bolje svima nama. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da osobino nagradi i da ako mu budemo u prilici da se često viđamo i da zajednički nosimo ovu baklju Islama, moleći Allaha tabareke wa ta'ala da ubrza pobjedu Islama na svim nivoima. Činite dove da se sruši, znači, taj gajr mubarek. Zaista, draga moja braću, jer tu to ima svoje, inšallah, velike pozadine pozitivne. Znate da naša braća u Gazi nemaju čistog zraka, a kamoli have, a sve je ta država kriva. Zato se zabrili evo čapiri, ovaj, stikiraju se plaho, što se nekom je tamo ljulja, ljulja stolica. Zato budimo sa tom našom braćom u dovama, Možemo se slagati ili ne slagati oko metode koje oni koriste i tako dalje, to je sad drugo pitanje. Ali molimo Allah te bareke ta'ala da sklone zulumčare i da dođu znači na čelo praveti ljudi da bi da bolje bilo. I zato kad se Abdullah, kad se Omar Ibn Abdulaziz popio na mimbar i ovdje da imam citiraju taj odmah je progovorio Kur'anom Inna Allahe je'muru bil adli wal ihsan. Allah naređuje pravedno se postupa i da se dobročinstvo čini. I zato je Allah dao pravednost i blagostanje u njegovo vrijeme da je pšenica jedno zrno izgledao kao danas zrno grad. Zato mi čineći nered ili neko čini nered, pa vidimo šta je posljedica toga. A neko čini red na zemlji, pa mu Allah te bareke u tada otvori da ričete i sa nebesa i sa zemlje. Na kulu kao li hada ustavila li ulekom, nastavfiruhu, innahu huvan gafuru rahim, wa ahiru da'wana, in ilhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakum la khair, ala husni, istina, Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istine. www.spautalk.com soba.com Soba, put, vjernik وعداد ما شاب والنور حنين أو مسلم كبر وشرع عيدنا يا طير غن الفرح بحلات تلاحين